en waarvan, en dit is van Golden Oldies, uh, Treffers van Toeka tot Nou, en dit is die naam van die program, elke vrijdagmiddag 3 uur tot half 6, 2,5 uur van lekker lekker luister muziek. Uh, dank julle julle ingeskakel is, ek hoop julle gaan het vanmiddag geniet, en uh, ja, kom ons skop dan dadelijk af, en uh, ek het een redelike speellijst vandag, uh, die eerste ene is Guy Mitchell, wat vir ons gaan entertain, hy sy eh, Likie Rx by the Number, sy, uh, sy grootste presteerder op treffer op uh, eh, 24 augustus 1959 en, en dit is die, die uh, eerste plek op die Billboard Hot 100 bereik van uh, 14 december tot 21 december 1959. Kijk hoe ver terug gaan ons, ne? Uh, die trefferweergawe het nog nooit in stereo verskyn nie en uh, verskyn slechts op enkele CD weergaves. Guy Mitchell, hy is die ouwe het van syng en hy doen Hardex by the Number en dan uh, gaan ek dat hy somme vir ons die tweede ene ook doen, uh, dit is een, nog ouwer as hierdie ene. Hierdie ene is al die pad van 1950 af, 9 jaar voor hom, en dit is My Heart Cries For You. Lekker luister, hier kom hulle. MUZIEK Bye. <laughs> I've got must lie. if you're in Minnesota, I'll be there too. You'll have a million chances to start anew because my love is endless for you. We have to learn to live with the good and bad. Together we were happy, apart we're sad. This loneliness is driving me mad. Mitchell met Evergreens en dit is eh, My Heart Cries For You is die laatste wat ek sing het en net voor dit Rx by the number ek weet nie of jy die reen kan hoor nie maar het soos hier in Kimberley die afgelopen, ek sal sê week en half is het feitlik elke middag omtrent hierdie tyd wat hy neersak en uh, so ek glo die boere hier rond uh, glimlach breed uh, as nie vir hulle oore was nie kan hy recht rondom gaan en uh, ja, so ons die klacht is oor, te voor dit was dit een lang, dat ons hoor van reen die hele land deur, maar hier by ons was niks nie, nou even skielik hier soos ek sê, week en half uh, man, ons deel met julle en uh, ek hoop daar waar jy jou monies geplant het daar reen dit ook hoorde, en nou wat gaan ons volgende doen ja, jy, is, uh, Olivia Newton-John, 26 September 1948, is sy in Cambridge, Engeland gebore. Haar familie het verhuis na Australië, toe sy maar net 5 jaar oud was. Ten spuite van haar akademische achtergrond, het sy van vroeg of al belangstelling in muziek en sang gehad en uh, vorm een groep wat die selfvol genoem word met sommige van haar schoolvrienden en klasmaats en so aan. Nou ja, eh, sy is so lere nou augustus in 2022. So dit is nou al een hele rikkie, maar het voel nog soos eergister, soos skok was die nies vir ons gewees. Uh, eh, sy het ons uh, eh, borstkanker gehad en sy is daaraan oorlede. Uh, en kei, uh, groot verlies haar hierheen gaan. Um, ehm, wat ons vandag gaan luister, ek het hierdie ene juist gekies, want die volgende ene, die Sandy Shaw, sy naam is precies die selfde as hierdie ene. Die liekie is Long Live Love. Ons net hierna gaan ons by Sandy Shaw uitkom, wat ook een sing, Long Live Love, maar is heeltemaal een ander liekie. Lekker luister, Olivia. Olivia. prachtige sang, prachtige meisie, Olivia Newton-John, sy was allemaal mooi mens gewees. En uh, ja, long live love. Nou, soos ek sê, nou van Sandy Shaw, uh, sy is geboor as Sandra en Goodrich op 26 februari 1947, uh, eh, was een van die meest suksesvolle vrouwelike Britse sangeresse gedier in die 60er jare. Sandy Shaw het een graad in psyche-analyse verwerf kondig haar uittrede uit die muziekwereld aan in 2013. Ons luister na Sandy Shaw en die liekie wat sy vir ons sing het precies die selfde naam as die vorige liekie van Olivia, Long Live Love, maar het is hele ander ene. Hier kom haar uh, liekie Mirai naam. She has sent someone along for me Thank you. Shaw, sy het een klomp gewilde treffers gehad en ek het altyd die mekaar geraak met Sandy Shaw en die ander ene was Sandy Posey. Uh, hulle genreis is min of meer die en hulle was die selfde tyd was hulle aan die gang gewees. Right, kom ons groet gauw, ons sê hallo aan Kempton Park, praat ek met uh, Hanley, Hanley is ingeskakeld, nou daar wat ek ge, genoem het van die reens hier in Kimberley wat so elke marag hier die tyd val, sê Hanley daar by hulle het het uh, reen het ook nogal makkelijk dees daar sy sê uh, eh, dat het uh, laas nacht en vanochtend het het baie hard gereen daar so nou ek weet Jaco Haseen hy is in uh, tuindienste in en uh, ja hulle moest die werk ophou want hulle kon nie verder tuine doen nie uh, met al die reens nie Um, maar uh, ja, so partij mense eh, smile breed wanneer het reen, ander uh, is weer vies vir die reen en uh, so het elkeen sy uh, voorkere. Uh, dan Alida, Alida Stein daar van Rustenburg. Dankie dat jy weer ingeskakel is. Jok, jou langklaas gehoor uh, dat jy ingeskakel is en uh, ja, jy sê, jy krij daarom vandag weer een gap om te luister. Jy het jy was een gereelde luisteraar wat elke program geluister het, maar uh, ja, ek is blij om te sien, jy is weer hier so, en ons hoop jy hou nou aan daarmee. Um, en uh, dan is hier eh, Joy Swartley, wat uh, geen introduction nodig het nie. As ek sê Joy Swartley, dan sê jylle allemaal, surprise, daar in uh, Arizona, en dit is waar sy woon, en sy luister ook elke, elke vrijdag is uh, Joy Maheso en uh, uh, ja, uh, uh, ek weet sy geniet die program en uh, is een baie gereelde luisteraar. Sy was saam met my op school gewees en Lida ook, Alida ah, was ook saam met my op school gewees en uh, dit was in Senekal, Senekal Hoerskool Paul Erasmus en dit is nou al, ons is in ons 56ste jaar wat ons uit die school uit is. Tjoe, dit klink soos eergister man. Nie gister nie, eergister. Um, ok, ons gaan vervolgens, wat gaan ons luister? Kom ons kyk. Upsie daisy. Ja, hoekom nie? Uh, Smokey, dit is die groep. Ek raak altyd, nou soos ek sê met Sandy Shaw en San, Sandy Posey, raak ek die mekaar. Nou hierdie Smokey, ek weet nie hoekom ek altyd wil uh, die, die Campbells sy pedigree gee, wanneer ek sê smo, uh, eh, uh, eh, eh, Smokey nie. Ek wil sê, ah, Suid-Afrikaanse groep Smokey, jy weet, in, maar nie, hulle is nie. Hulle is alom bekend vir hulle treffer Living Next Door to Alice. Hulle is uh, van Britse afkomst en het begin as The Yen. The Yen hulle het een lang lijst treffers wat strek vanaf oktober 1963 en hulle het die brander dier die jare gerei en soos onlangs tot eh, verlede jaar nog was hulle een rondreisende toere wat hulle gedoen het. Hulle bekendste treffers sluit in natuurlijk, soos ek gesê het, Living Next Door to Alice, Don't Play Your Rock and Roll for Me, Lay Back in the Arms of Someone, uh, If You Think You Know How to Love Me, en... Uh, die een wat hulle vandag vir ons gaan doen is a Mexican Girl. Ja, ek dink hulle genre is seker nabij aan wat die Campbells doen. Ek weet nie, hoekom ek die twee met eh, vergelijk en en, en, en uh, eh, verwaar per ty keer. Kom ons luister, Smokey, die groep met Mexican Girl, een prachtige liekie. Anita came to me last night and she cried, oh over and over. Ooh, Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, Ooh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. our love and she needed no teaching. Oh, man, I can say international ways I is ook nou al een hele klompie jare wat hulle so op die crest of the wave surf en uh, nog steeds aan die gang is. Mexican Girl het hulle vir ons gebring. Die groep uh, Four Non-Blondes het saam met Neil Young, Pearl Jam en uh, Bob Dylan getoer en het is geen probleem ondervind om et groot etikette te lokken. Die groep is in 1989 gestig met Linda Perry, sy was in die koor uh, gesang gewees, uh, eh, Shona Hall het gitaar gespeel, Christa Heelhuis het bas gespeel en Wanda Day het, het dromme, ek sien partij plekke noem het dromme en partij noem het tromme, <laughs> ok. Von uh, en Blond het in 1993 op die Wie is Wie lijste beginne verskyn met hulle treffer WhatsApp en uh, dan direct daarna stil, stil op die achtergrond verdwijn. Um, ehm, ja, ons gaan uh, uh, specifiek na die ene luister uh, en uh, die WhatsApp is ook bekend as What's Going On. Dit is wat ons gaan luister. MUZIEK connection. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. for whatever that means. Into a crisis. Four Non-Blondes, en hulle sê, what's going on? Ja, sy is blond, sy weet nie so lekker wat gaan aan nie. Uh, uh, nee, ek speel maar net, dit is nie so nie hoor. Uh, blondes, daar is absoluut niks fout nie. Da, eh, jy weet, <laughs> hulle sê, daar eh, da is net een blonde grapie, die rest is allemaal feite. Um, Adele, Adele is volgende op die draaitafel, en sy uh, is eindelijk Adele Lorie Blue Atkins is geboore 5 mei 1988 en sy is Engelse sangeres en Likkie skryfster. By die uh, eh, 51ste Grammy Award toekenings uh, in uh, eh, 2009 het Adele die toekenings ontvang vir die beste nieuwe kunstenaar en beste vrouwelike popvokale uitvoering. Ok, ons gaan luister na Adele. Ek dink eindelijk is een baie generous Likkie hierdie van haar sy sê, send my love, na wie toe? To your new love. Jo, ja, die mens is ons nou nie so nie, alhoewel, ja, uh, steek een hand van vriendskap uit, um, hier kom Adele, send my love. daar sê Adele, en sy sê, send my love to your new lover. Uh, op die draaitafel, Alain Morisot, geboore 23 juni 1949, is een Switserse muzikant. Is min wat mys van hulle krij. Maar in elk geval, eh, behalwe as het net instrumenteel is, ja, dis waar. Uh, en die televisievervaardiger, bekend vir die stichting van uh, Sweet People, wat in 1980 een nummer 4 treffer in die Verenigde Koninkrijk gehad het met Et Les Za Oeden en sovoort. Je weet, uh, ja, dit is a eh, chain taient. Uh, eh, dit uh, sê man het en die fools het gesing. Marisot het groot geword met uh, ouwe broer Maurice, uh, geboor op 3 april 1946 en ook nog een broer, Jean-Claude gebore op 23 oktober 1947, uh, eh, maar hy is slechts 4 dae na sy geboorte sy oorlede. Nou, hoekom noem hulle hom eers? Uh, ok, uh, op die ouderdom van 9 het Morissette sy pa, Jean, of Jean dan, verloor wat uh, slachter in die Genevieve uh, district Saint Gervais was. Uh, na aanmoediging van sy ma, Marguerite, het hy toe leer klavier speel, hy het tussen 1958 en 68 en die uh, instituut Florimond het hy by gaan studeer en daar van 1968 tot 70 aan die fakulteit rechte aan die universiteit van Gene Geneve gestudeer. Ons gaan luister na hierdie eindste Elaine, Alain, Morizot, is nie Alana Morissette nie, nee. Alain Marizot, Morizot. Uh, eh, en die liekie is uh, Monja. Baie mooi liekie, ek hou van hierdie uh, die, die, die um, melodie, noem het so. Hier kom hy. MUZIEK so bykie opgesoep, hy is uh, eh, uh, eh, ja, bykie vannige pas in uh, eh, die, die oorspronkelike weergawe van die specifieke likkie is vir my die mooiste. Uh, hierdie ja, jy kan die weisie vol. Jy weet, het is likkies soos hierdie wat ek my tropiese eiland likkies noem. Uh, dis hy bijvoorbeeld, dan uh, weet Goombay Dance Band, hulle doen Tol en Tol, uh, daar is een hele paar groepe wat hierdie eiland atmosfeer, hierdie Hawaiian eiland, waar jy die meisies in hulle hoelas sien dans en dit is die type muziek ook, eh, hulle het allemaal sikke mooi melodie. Ok, ons kom nou by, uh, die liekiese naam is Follow Me, en ja, jylle ken, jylle weet, dit is een mandeleer, ne? dit is een Franse sangeres, wat in 1978 vrygestel is, dier Ariola Records, as die hoofdsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Die Likie het verkoop een sukses gehad van meer as een miljoen plate in die vasteland van Europa en uh, is steeds een van die handelsmerke van Amanda Leer. Ja nee, dit was haar signature tune gewees, dier en dier. Ons luister na, hier kom Amanda Leer en die Likie, follow me. Follow me. getting volgende leer, baie sensueel, die uh, voordrag wat sy doen, en selfs haar lijftaal, wanneer sy op die verhoog is, is, soos ek sê, sensueel is die woord wat mens kan gebruik om dit te beskryf. Right, Anja, Anja, ek sal nou nie meer van gebruik nie, sy uh, gebruik nie haar van nie, haar naam is Anja, en haar verhoognaam is Anja, so sy bly Anja, Anja, en sy is aanvankelijk van Port Elizabeth en sy woon nou in Rosenville daar in die Westkaap met die verhoognaam van, soos ek sê, net Anja. Um, sy het een uh, baie unieke sangstijl en dit gaan aanklank vind, of dit vind aanklank, by baie Suid-Afrikaners uh, van alle ouderdomme en uh, ja, sy doen vir ons een coverliekie van Rachel Rachel, wat is Rachel? Platten, Platten. Ja, dit is haar uh, eh, noens, no, eh, eh, of haar van. Uh, uh, nou, uh, hierdie liekie word dier, eindelijk dier baie, ek, ek dink dat, dat is een Liebenberg dame ook. Sy was een vorige met juffrou SA, sy doen hom ook, en ach, daar so baie wat die liekie doen. Maar ek hou van Anja's weergave, en ek geloof, jylle sal hom ook byval vind hierso, en ons luister na Anja met The Fight Song, dit is ook bekend as die, die kankerliekie, uh, eh, dit is om kankerleiers aan te moedig, om nie te gaan achter oor sit, en te los nie, vech vir wat jy het, en uh, dit is jou fight song hierdie, jy gaan nie dat toelaat, dat die groot see jou oorneem nie, jy vecht terug. Anja sing vir ons The Fight Song van Rachel Platten. Like a small boat on the ocean Sending big waves into motion Like how a single word can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion all those things I didn't say Wrecking balls inside my brain I was screaming loud there's a fire burning in my bones I still believe, yeah I still believe lot of fight left in me. I still got a lot of fight left in me. This is my fight song. Ja, dit is Anja wat die liekie vir ons nou voorgedraad. Um, ehm, Berlin is die groep wat nou op die draaitafel die, die liekie is Take My Breath Away. Sy lied wat geskryf is dier Giorgio Moroder. Hy doen baie baie rolprint muziek wat hy compose en uitvoer en uh, die, die een wat hom gehelp het met die skryf van hierdie ene is Tom Woodlock vir die 1986 rolprent Top Gun uh, uitgevoer dier die Amerikaanse groepie Berlin en uh, dit is in uh, uh, 1968 die Oscar toekening uh, en die Golden Globe prijs vir die beste oorspronkelijke liekie uh, uh, het gewen. Ons luister na Berlin en Take My Breath Away. Lynn wat daar vir ons gesing het en die liekie is Take My Breath Away. Ek wil net sê goeiemiddag aan Letty. Sy is daar van Kempton Park en uh, sy skakel gereeld in en sy sê uh, groete aan haar pa Henny. Dit is Henny Wewees en hy is van uh, Western Area en ma is Magrita en sister Lena en ook vir allemaal wat saamluister. Eh, en sy sê sy, sy geniet die program so ver en uh, dankie vir die mooi program sê sy. Goeiemiddag Letty, dankie dat jy ingeskakel is en uh, ja, ek, ek hoop jy geniet die rest van hom ook. Op die draaitafel volgende, ons gaan al die pad terug na 19 73 Die liekie sy naam is Piper Roses gewilde liekie geskryf dier, en, en gecomponeer dier um, ehm, Fred Spielman en Janice Torre. Die een wat het sing, Marie Osmond, het het in 1973 opgeneem en haar weergawe van die lied uh, het na eerste plek op die Amerikaanse countrykaarte gestuig. Ons luister na Marie Osmond en Piper Roses. MUZIEK Hmm, wat het ek nou met hom aangevang? Hier sê, uh, eh, ja, daar sê, 1973. 1973. gesang daar dier uh, Marie Osmond Piper Roses. Ja, sy soek echte roose, sy soek nie papier roosies nie. Um, ja, dit is nie eh, die ware Jacob nie. Um, kom ons kyk, ek dink hier nog twee of drie om te groet, ek gaan Annikie Forrie, Port Elizabeth, dit is waar ons nou is, En ons sê goeiemiddag aan Annikie Forrie, sy sê, sy het ook nou ingeskakel en sy luister saam en dan weet ek uh, um, Louise Heinz Meyer daar van Kroonstad, sy sê, sy is ook ingeskakel en sy luister weer die mooiste gouwe ouwes uh, eh, en sy sien uit na die res van hulle. Sy geniet die wat sy nou al gehoor het. Uh, dankie, jylle twee uh, dit is uh, Louisa Hensmeier en Annikie Forrie daarvan Kroonstad. Dank jylle jylle ingeskakel is. Ok, nou op die draaitafel het ons ene Bobby Dern. Hy is gebore Walden Robert Casotto. Casotto. 14 mei 1936, 20 december is hy oorlede in 1973. Dit maak om wat? 73. 34, ja, 37, toe hy oorlede is, was maar nog jong gewees. Hy uh, was Amerikaanse muzikant, liedjeskrijver en acteur, hy het op jazz, pop rock en uh, uh, rock and roll, ja, uh, folk, swing en boermuziek, dit is nou folks music, folk music, het hy op uh, eh, geconcentreerd, Hy het sy loobaan as liedjeskrywer vir Connie Francis begin. Daarin het sy eerste miljoenverkoper enkelsnit Splish Splash, Splish Splash, I'm taking a bath, ne? in 1958 saam geskryf en opgeneem. Dit is gevolg dier Darren's liedje Dream Love. Daarna het sy covers Mac the Knife, dit was my skoonmaag, sy favorite liedje daai, Mac the Knife, en uh, die ander een is Beyond the Sea, 1959 wat om wereldwee roem bezorg het. Nou hierdie Beyond the Sea weet ek is dier baie baie kunstenaars opgeneem. In 1962 het Darren a eh, Golden Globe toekening gewen vir sy eerste rolprint kam September met sy eerste vrou en actrice Sandra Dee. Daar is een liekie uh, genaamd Sandra Dee. Een bykie uitkijk waar hy is, dan doen ek hom ook een of ander tyd. Ok, ons luister na Bobby Darren en hy doen, ok, is eindelijk een coverlikkie wat hy doen, hy doen uh, Things. Ek weet Dean Martin sing om saam met Nancy Sinatra as dit. Things like a walk in the park. Uh, ek het altyd daar so die volgende sinnetjie sê hulle uh, Things like a kiss in the dark. So to, ek het hom altyd gesing toe ek klein was, uh, kissing the dog. <laughs> maar in elk geval, ok. Uh, het is in 2006 is hierdie ene heropgeneem en so bykie gemodify. Ons luister Bobby Darren, Things. Every night I sit here by my window, window. staring at lonely avenue, avenue. watching lovers holding hands and laughing thinking about the things we used to do. Making up things. Like a walk in the park. Things. Like a kiss in the dark. Things. Like a sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried? Things like a lover's vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. to. Cling to. And heartaches are the friends I'm talking to. Talking to. When I'm not thinking of just how much I loved you. Love you. But I'm thinking about the things we used to do. Thinking of things. Like a walk in the park. Things. Like a kiss in the dark like a sailboat ride. What about the night we cried? Things like a lover's vow, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing. And the face I see each day belongs to you. Belong to you. Though there's not a single sound and there's no around. Well, it's just me thinking of the things we used to do. Thinking of things like a walk in the park, things. like a kiss in the dark, things. like a sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried? Things like a lover's vow, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. heartaches are the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do. Bobby Darren, baie, uh, wel, gewilde ene gewees daai daar, uh, eh, Things, dier uh, eh, Bobby Darren gesing. En dit was in 2006 wat hy geremaster is, soos hulle dit noem. Die volgende liekie is uh, ja, hy word nie, hy, hy, hy, hy het een selectieve volgelinge gehad hierdie liekie, uh, eh, is nie allemaal wat van hom gehou het nie, en uh, uh, hy, hy was ook minder bekend, die liekie, jylle sal, wanneer ek die naam sê, sal jylle hom onthou, maar nie in die sin dat jylle gaan terugsit en hom luister nie. Die liekie sy naam is I'm the Urban Spaceman, sy liekie wat in oktober 1968 as sy enkelsnit vrygestel is dier die Britse groep Bonzo Dog Do That Band. Nou, eh, dit was eh, eh, hulle suksesvolste enkelsnit en het nummer 5 op die Britse enkelsnit treffersluister bereik. Dit is geskryf dier Neil Innes, wat in 1968 een Iver novelle toekenning daarvoor gewen het en vervaardig dier Paul McCartney onder die skylnaam Apollo Sea en dit is in Vermouth, Vermouth waar hy vrygestel is. Ons luister Bonzo Dog Duda met uh, I'm the Urban Spaceman. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Urban Spaceman dier Bonzo Dog Do Da. Uh, ja, soos ek sê, daar is nie veel van julle wat die liekie as silks, julle sal miskien die naam onthou aan de Urban Spaceman, dit leie re, klokkie, maar die liekie self uh, nie juist nie. Ok, ons speel nog een liekie gauw gauw, voordat ons by die funny spot kom, en hierdie liekie gaan wees dier ene, um, kom ons maak het Clive Bruce, is Virginia Lee, se Uh, stiefseen. Hy maak eerste, sy eerste opnames as achtergrondsanger in die 1960s. Later bene, uh, bemeester hy die uh, verscheidenheid instrumente. In 1971 bereik hy die nummer 1 posiesie op LM Radio Stasie sy treffersparade. Wie, wie onthoud die LM Radio sy top 20 elke sondag aand, ne? Ja, ek dink het was 10 uur gewees daar rond uh, is ook die 11de plek op die top 20 in uh, treffersparade met die liekie Sally Sunshine. Nog een feit wat min mense weet, o ja, ok, uh, ja, dat uh, Clive Bruce, hy is dan ook die heel eerste stem gewees van Sarel Seemonster, want hy hele vir hom, die uh, ou op uh, Willy Wally. Ons luister na Clive Bruce en die liekie is Sally Sunshine. Ons amal ken so een Sally Sunshine in ons leven. Uh, al is dit die bier, uh, ek weet nie, maar jy ken so persoon, soos wat Sally Sunshine was. Hier kom sy. You're the eldest of five Sally Sunshine And a room in the ghetto is your home In the spring of your life you must act like a wife Cause your pa can't manage on his own You don't know what it's like to buy candy Or to ride on a seesaw in the park And you don't ever play with the kids round your way It's a shame you never had a start but you smile. Clive Bruce, hy het by ons gebring Sally Sunshine, die vrolike meisiekie wat uh, moeder moet wees vir haar kleiner broerkies en sissies en uh, ja, al die werk le op haar, haar maas nie meer nie. Um, ok, ons is nou daar waar die ding gaan gebeur en ek praat van die funny spot. Uh, ons het vandag weer, uiteindelik het ek weer een nieuwe ene gekry, van Wackett Simpson. Gewoonlik, joh, uh, jy weet, ek vergeet altyd van die funny spot, en dan wanneer ek op lig is, dan onthou ek oor wereld, en dan gryp ek gauw een van die ouwe's en ek druk om in. Nou, vandag het ons daarom een, wat ons nog nie voorheen geluister het nie. Al is dit dan van Wackett Simpson, uh, en die ene gaan oor bestuurslicenties, oor die telefoon. Nou ja, uh, hoe sou jy gevoor of gevaar het, as jy jou licentie moes gekry het oor die, uh, oor die telefoon, uh, terwyl die ou met jou gesels. Excuse toch. Uh, ja, hierdie ene, die dame het haar licentie geveil, toe sê die ou, oké, okay, ek kan jou deersit, uh, eh, as jy die volgende vraag vir my kan antwoord, en dan interview hy haar oor die telefoon, en uh, kyk hoe sy vorder. Uh, so kom ons luister, hoe het het verloop? Wackett Simpson, telephone driving test. Lekker luister, hier kom my. Lekker saam, lach ook. Hallo? Hallo, Mrs. van Aswegen. Yes? It's Inspector for Shear here. I'm calling you from Boxburg Licensing. Yes? This is just regarding your uh, license that you failed. That's right, yeah. On the record, yeah, is this the third time that you failed? That's right. Basically, ma'am, there is a, an issue where some of our uh, inspectors are purposely failing people for various reasons. Yeah. Now, um, do you feel that you were unjustly failed? The first time I know that I failed, but the last time then I, uh, when I went to Boxburg, he made me finish the um, the alley docking. Yes. And then um, she said, and when I got out and he told me um, I failed, when I got out and I walked to my, because I went through um, somewhere through the learner school. Mm. So when I walked out and she said, what happened? And I said, he failed me. And then she said, but for what? He said, no, I rolled the car. Yeah, I've got you rolling back. Yeah. I mean, you, you're not allowed to roll back. No, but, but I didn't. You didn't? There, was, there was four people standing and watching me and told me that was not a fail. I would like to grant you your license. I have ex express authority to do that, but uh, we have to go through a few things first. Okay. I need to write this up, all right? So I need to have given you some sort of a test. Okay. Now, I can't see you now, so all I'm working on is my ears. All right. I need you to simulate starting the car. Make that sound for me. Oh, here we go. <laughs> okay. Okay, broom. okay, now just rev your car a few times. Broom, broom, broom. broom, broom, broom. you in first gear and make the noise of you driving down the road. Okay. But I, I just don't understand how this is going to help me. Okay, let me explain, ma'am. I can't just issue you with a license and overrule what my esteemed colleague did. Okay. This is the way that I can write up here that you have been on a test with me and you have passed. Okay. All right. Okay, so drive down the road. You're in first gear. Just stay in first gear. Let me hear it. Okay. Broom. <laughs> now change to second. Broom, broom. Third and gear. Third gear. Third gear. Broom. <laughs> Okay, go. Room, second gear, room, third gear, room, fourth gear, room, fifth. And just keep it, keep the engine going. Keep the engine going. Make the engine sound. keep going. keep going. You're driving. keep going. okay, what speed are you doing? I'm doing 60. Now I need to see your reaction. Then I'm going to shout, there's a child in the road, and then you need to grind to a halt with your brakes, okay? Okay. So just, uh, just, just, just put the car in motion. Drive. Drive. Keep. <laughs> Keep going. <laughs> There's a kid in the road and what's happened? I stopped. Dead. Dead. With my foot on the clutch and my foot on the brake. Look at you. Okay, you failed that. You didn't check your blind spots, so we're going to have to do it again. Cars in motion. Drive. Murderer who's escaped from jail in the road. Right, left, blind spot, blind spot. Stop. no, ma'am, you failed that too. It's a murderer who's escaped from jail. You're not supposed to stop. You're supposed to hit him. Yeah. Okay. Okay. I want to hear this car going at the maximum speed that is allowed on the highway. Okay. Mm <laughs> -mm. <laughs> What is that? Okay. That is an ambulance. Nope, that is in fact one of my colleagues. woo, what do you do? Woo, woo, woo, woo. I uh, indicate and see where he is to make sure that I'm not in his way. Tick, tick, tick, tick, tick, tick. I've pulled in behind you. What does that mean? You want to pull me off. Okay, ma'am, what do you say? I uh, indicate and flag down and try to stop. What you're supposed to say here is, woof. <laughs> okay. Now I'm walking to your door. Uh, ma'am, do you know that you were doing 160 in 120 zone? Yeah, I say no because I won't go <laughs> that fast. Okay, but I say uh, I was behind you at the at doing 160 and I wasn't gaining on you at all, which means that you were at a perfect 160. Um, so, ma'am, what I'm going to have to do is write you up for a mandatory 500 rand fine. What do you say to me? I say thank you, and I won't do it again. <laughs> no, you say, how are we going to sort this out? <laughs> No, no no, Maybe you uh, should just give me 100 rand. Can't I give you a hundred rand? You want to bribe a police officer on your test? Oh, no. Yeah, it's could I'm going I'm not doing that. I am not any officer. Okay, why all of a sudden the Afrikaans? Want I sold it need in it, but it's Afrikaans. Yeah, but unfortunately I'm not. I, I do not bribe officers. Okay, well done. You passed the test. Drive me back to the yard. all right. Um, um. <laughs> Mijn mm. zanger. Mm. Wow, are you driving a Prius? by the way, by the way, I need to tell you, uh, Mrs. Van Asvergen, that you have passed your test. Congratulations, you are officially now a licensed driver. I'm a bit shocked. Why? Because you failed the first three times. Yeah. Thank you so much. How do you feel? Honestly, how do you feel? I'm all right. <laughs> it's a bit funny to do it like this. Yeah, it is. It is. It is. Uh, also very, very funny for uh, your colleagues as well, Marie. For my colleague Marie? Yeah. Who am I speaking to now? Now you are speaking to Wackhead Simpson. <laughs> Oh, shit. Oh, no! no! That's just you know, that way. Oh, you bitch. You're a fantastic driver. Oh, off, yeah. Oh, <laughs> I'm going to fucking kill you. <laughs> you Thanks, Rocky. <laughs> it's a pleasure. Oh, it's a pleasure. Oh, I think she drives exceptionally well. <laughs> hey? She deserves her license. <laughs> what car is that? it's a witch's car. It's a broom. A broom. Was hy, dit was Wackett Simpson. Hy, jy sê, die arme vrou, kan hy haar beens betrek? Kan hy so, of oh, kan sy so gullible wees, om te glo dat hierdie is nou rarig wat aangaan? Nee, nee. Uh, maar ja, soos hy het om toe nie gekry nie, uh, hy het net gespeeld. En uh, dit is vals hoop wat hy haar begeet. Oké, okay, ons stap aan met die program en ons trek nou by, waar? en ons kyk, uh, ja, hoekom nie, dit is een Suid-Afrikaanse damesgroep hierdie, een rockgroep, oorspronkelijk, en uh, dit is in 1977 in Johannesburg gestit. Hulle bekendste treffer is Substitute, was saamgesteld door Willie Nelson in 1978, bereik hulle weergawe van die lied nummer 1 in 10 lande, en dit het ook nummer 2 op die Britse singles chart bereik en vir 15 weke daar geblei. As gevolg van sancties tegen Zuid-Afrika uh, eh, het uh, dier die eh, Britse Equity Groep van daar die tyd uh, het die BBC's Top of the Pops TV-program een videoclip van Nederland gekry om die trefferslied vir die top 10 afdeling of aftelling aan te bied. Nou, ja, uh, dit, ek sê altyd ons Zuid-Afrikaanse daar is baie van ons sangers en sangeresse, soos by voorbeeld, hierdie groep Cloud, wat wereldklas was. Hulle sou goed gevaar het in die wereld, as hulle meer opportunity uh, eh, geleentiere gehad het om deel te neem aan die wereldmark. Maar uh, ja, het was toen nie so nie, maar Cloud het naam gemaakt. En uh, hulle het nogal ver gekom daarmee. Ok, uh, soos ek sê, ons gaan nou na hulle luister, en die liekie, hulle die twee grootes, Save Me, en die ander ene is uh, Substitute. Hierdie ene is minder gewuld gewees, of minder bekend. Hy was so gewuld, maar hy was minder bekend gewees. En dit is Klaak's uh, eh, Let it grow, let it grow, let it grow. go to find the answer And all the time I know het daar gebeur? Uh, ek sal vir my ander weergave moet oplaai. Ek sien daar en is hy sommer net en hy was nie op die einde nie, hy het sommer die, net besluit hy wil af, af, afsluit. Ok, maar terwijl ons nou by die onderwerp is van Suid-Afrikaanse wereldklas uh, groepe, waar het eh, groter naam so gemaakt het, as hulle uh, in die buitenland kon deelneem, hierdie volgende groep is, val ook in die kategorie, en dit is natuurlijk die groep Rabbit. Hulle was een Suid-Afrikaanse rockgroep wat in 1972 gestig is. Hulle word ontwikkeld dier een groep, The Conglomeration, bestaande uit lede Trevor Rabin, uh, Duncan Forre, Ronnie Robert en Neil Cloud. Hulle successe het ingesluid om die top van Suid-Afrikaanse trefferslijste te maak met die treffer Charlie in 1976. Hulle het in 1978 het hulle opgebreek. Rabin het later lid geword van die groep Yes en uh, Forry uh, het by die Bay City Rollers aangesluit. En my persoonlijke mening natuurlijk is dat hierdie groep baie meer gevorderd was as die Suid-Afrikaanse mark op daardie stadium as wat ons voorgereed was. Nevermind wat ons gehad het. Uh, dit is jammer dat hulle so, raklewe so kort was as gevolg van soveel onnodige achter die toneel politiek. Je weet, een ouse pa wil hulle bestuurder wees, die ander ou wil dit en die ander ou wil dit. Nee man, dit werk nie so nie. Hulle sou sekerlik aangeskyf het om die wereldklas groep te word as uh, eh, die dinge nie gebeur het nie. Oké, okay, die een wat ons gaan luister nou van die groep Rabbit, is ook net so groot gewees. Uh, hulle twee grootstes was natuurlijk gewees uh, uh, uh, Hold On To Love en Charlie. Ons luister nou Hold On To Love. Hold On To Love ja, as mens kyk na hulle video ook hulle verhoog optredes en alles, man, hulle het alles gehad wat het vat om een super groep te raak, maar uh, ja, Harry Belafonta, hy is die volgende ene, hy is geboor op 1 maart 1927 in New York City en uh, hy het gesikkel met armoede en onstuimige gesinslewe as een kind, sy professionele loopbaan het begin in, met die uh, muzikale Carmen Jones en binnenkort het hulle treffersluiste verbrand met treffers soos The Banana Boat Song, die ene wat hulle sê, Teo, ok, en uh, Jump in the Line, um, ehm, Bellefond het ook socia baie sociale en politieke op opstande, uh, het hy aan deel geneem en het uh, sulke gesochte toekennings as die nationale medaille van kins verdien. Harry Belafonte sing vir ons nou sy liekie, uh, Jamaica Farewell, Jamaican Farewell, uh, baie mooi liekie. Ek kan nie dink dat hy ooit opstandig was en aan uh, optochte deel geneem het, en so aan nie. Hy lyk nie die soort nie. <laughs> maar ja, ok, hier is Harry Belafonte en Jamaican Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their head they bear. A rice or fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave my little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there. Wherever I've been from Maine to Mexico But I'm sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around Had to leave a little girl in Kingston town Sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around Had to leave a little girl in Kingston town Sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Harry Belafonte en hy het gesing Jamaican Farewell. Die volgende groep sienkies, om hulle so te noem, uh, eh, ontdekt dier Harvey Lisburg, wat aangebied het om hulle bestuurder te wees, het geen gras onder sy voete laat groei nie en spoedig vir Mickey Mouse. Hy is een muziekuitgever van Amerika Retour Vliegkaakie, gefinansier om die jongseens, twee van hulle skaars ouder is 15 jaar oud, uh, wat hulle genoem Hermans Hermits, uh, te kon kyk in Britannia, Mickey het gehou van wat hy gesien het en het onder, onderneem dat hy hulle sal bemark. Hulle roem strek byna oor die dekade 1963 tot 71 waar hulle sommer baie treffers opgelever het. Die ene wat ons vandag hier gaan luister is natuurlijk my sentimental friend van Herman's Hermits. Baie gewilde liekie gewees daar. Ek onthou ek het eh, so kroeg restaurant gehad daar so. En daar was een uh, was hy Chinees of een Japanees of een, ek is nie seker nie, maar hy eh, was onder, uh, hy het een of ander bouwcontracteer, het hy onder hom gewerk daar in uh, die dorpie was uh, Daniels Keil. En uh, hy kon nie een woord Engels gepraat het nie, hy kon nie Afrikaans gepraat het nie, hy het altyd daar in die kroeg kom sit, en had hy net uh, bier kom drink, en toe, terwijl hy daar gesit het, het hierdie liekie joh, hy was so gaande oor die liekie, hy het my gevra, oh, kan hy hom saam met hom na sy huis toe vat, hy wil hom gaan aflaai, en hy wil, jy weet, uh, nou sê ek, ja, oké, okay, vat die ding, en uh, eh, hy is toe daar weg met die plaat, en elke keer as hy inkom, dan vry ek met die liekie opzit, ek met die liekie opzit, ehm, um, Herman Zimmets, my sentimental friend, love treffers gehad, hoor ek jy sê, een hele, hele rits uh, treffers, wat dier hulle gelever is, die uh, Herman Summits. Um, ehm, ja, die volgende ou is, ja, hy het so baie liefdeslikies gehad, en hy is self een talentjachter gewees ook. Ek weet, hy het vir Barbara Rai gediscover en op die kaarte gesit, so, en dan, uh, wat is hy, Leslie Rai Dowling, was een van sy producte gewees, hy het een hele klompie, hy praat van um, uh, Jody, Jody Wayne, en hy was van Bangalore, dit is in Indië, hy het saam met sy Canadeese ouwers na Rhodesia verhuis, nadat hulle weile in Engeland ook vertoef het, eers het in 1965 het hy Durban toegetrek waar hy groepie Little Joe and the Travelers begin het, en, en na 18 maande ontbind die groep en hy gaan aan as The Jody Wayne Scene, wat dan later Guys and Dolls geword het, en uh, ja, hy was in sy, ja, eie recht, oké, okay, dit is uh, Gwyneth Ashley Roberts, wat hy ook ontdek het, Neil Herbert, Stockley Sisters, uh, so hy het een hele lys uh, bekende uh, kunstenaars, wat hy op die kaarte gebring het. In 1975 speel hy die hoofrol in Joseph and the Te Te eh, Amazing Technical Dreamcoat en toer dwars oor Zuid-Afrika met die productie en speel later by baie van die feeste en anderskouwe oor Zuid-Afrika. Jody is natuurlijk die meest bekend vir uh, die wedding song en patches uh, en die liekie wat hy vandag vir ons hier doen. Uh, ek, ek, ek sal sê, jy weet as ek een uh, gewete die tyd van uh, beter, sou ek hierdie, sou ek my openingslikkie vir die dansvloer gemaakt het op my trouwe en die likkie sy naam is Together Forever Dit, uh, hy, hy pas so mooi in by die thema van om te trouw um, ehm, ja, ek, ek, ek weet uh, hy, my heel eerste salaris wat ek gekry het in januari 1971 het ek my ma uitgevat uh, getriet op een vertooning van Jody Wayne in welkomse stadsal het ons om gaan kyk en uh, ja, dit, uh, dit uh, was my stiek gewees <laughs> ok, kom ons uh, luister verder en dit is Jody Wayne en Together Forever prachtige openingsdans vir het trouwe sal ek sê. happened and why. From this moment forward, I promise to love thee. I klanke daar van Jody Wayne, daar is een hele klompie syke sangers wat as hy sy eerste noot sing dan sê hy onmiddellik somme dadelijk herken en weet dis hy, dis hy, dis hy en eh, nou Jody is een van die uh, hy was so uniek gewees in wat hy gedoen het en uh, hy het een klomp klomp prachtige treffers wat hy vir ons gelever het. En soos ek sê, eh, eh, die, die, ek wonder wat het geword, jy weet, die, die aand toe ek nou van gepraat, toe ek my ma na welkomse stadskouwerg, hoe noem ons dit, he? Dit klink so belangrijk, uh, eh, toe ek haar na die uh, stadsaal toegevat het, om vir Jody te gaan kyk, daar da, aand het hy een meisiekie aan ons voorgestel, ook van sy talente, wat hy ontdek, want dan boost hy hulle so'n bykie op sy program, en haar naam was uh, April en haar van mei. Ek weet nie, ek dink het moest seker maar net haar uh, verhoog eh, name gewees het, April mei. Ek wonder wat het toe van haar geword, het sy toe ooit naam ge... Ek het nog nie weer achterna van haar gehoor nie. Maar ja, sy het prachtig gesing daai aand. Ok, ons is nou, uh, ek sien Irma, Irma, jy en Dirk, uh, Irma Prinsloo en Dirk, hulle luister ook en hulle is ook ingeskakel. Langklaas wat julle ingeskakel was, uh, dankie, ek hoop julle genie die program en die muziek vooral. Um, dis mis ons tydse muziek hierdie. En uh, ja, die beste era van muziek was maar daar jare gewees. En hulle kan, hier, deesdaas en mensies kan maar sê wat hulle wil. Je weet, ek krij so min liedjes wat ek nog aan, eh, hier en daar gebeur het toch hoor, dat uh, splinte nieuwe ene van vandagse type muziek, en dan toch, my wereld, dit is nou prachtig ene, ek, ek, ek like om en ek speel om op my program en uh, ja, so um, so, dit is nie uitsluitlik ons era nie maar ons era die meeste al ons goed was treffers gewees ok, eh uh, lekker luister Irma en Dirk, hoop jylle genie die program. Right, waar trek ons nou? Ons het... Ja, kom ons gaan na hierdie ene toe. Uh, uitstekende en bekroonde sanger, liekie, skryver, kitaarspeler, Joe South, is gebore as Joseph Alfred Souter op uh, 28 februari, joh, net betijds, nee, 1910 dit was nie skrikkeljaar nie, was dit? Nee, dit was nie. 28 februari in Atlanta, uh, Georgia, uh, south of, south het sy eie ra eh, radiostasie gebouw as een klein sientje en het op die ouderdom van 11 sy eerste kitaar gekry as kerswees geskenk. Op die ouderdom van 12 het jou sy eie wekelikse radioprogram gehad. Jo, so hy was in die ding geweest al baie jare voordat hy bekend geraak het. Hy het uh, eh, kitaar gespeel en liekies op die WGST radiostasie gesing. In 1962 het self na Nashville gegaan, dis waar jy moet gaan as jy naam wil maak, Nashville gegaan en omself gevestig as een kindige muzikant in beide Nashville en ook in Muscle Shoals. Muscle Shoals hy maak naam dier uh, baie van die grootsterre nummer 1 treffers te skryf. Hy self het een uh, groot treffer gehad met die skitterende relektieve, um, ehm, reflectieve Games People Play, wat uh, op sy buitengewone album Introspect verskyn en uh, twee goedverdiende Grammy toekennings gewen het. Ja, ek weet hierdie Games People Play word door soveel, soveel kunstenaars uh, gedoen en dit kom van die klein sienkie Joe South af. Hy het dit geskryf en getoons het en ge, op die markt gebring ook. Hy het ook sy weergawe gesing. Kom ons luister na hom. Joe South um, en The Games People Play en sing saam, jylle ken hom. MUZIEK mm-hmm. never saying what they mean while they while away the hours in their ivory towers till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Whoa, la da da da da da da Talking about you and me and the games people play now. Whoa, we make one another cry break our hearts and we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die that the other was to blame. Oh, but neither one will ever give in. So we gaze on an eight for ten, thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Oh, uh, the light and die. happening to you and me. God grant me the serenity to just remember who I am. Oh, uh, Cause you're giving up your sin. la da da da da da da da ek het daar ene mooi gevang ek eh, ken amper die liekie uit my kop uit yourself in the games people play op die draaitafel die Venga Boys hulle is een Nederlandse Eerodaans groep wat in Rotterdam uh, woon hulle is die breinkind van twee Nederlandse vervaardigers dit is Wessel van Diepen en Dennis van Driesen Eh, die Wenger Boys het in die laat 1990s het hulle commerciële sukses geniet. Hulle is die beste bekend van hulle treffers We Like to Party en Boom Boom Boom Boom Boom Boom eh, Ek weet nie hoeveel booms is daar nie. 2, 3, 4. 4 booms. Um, hulle het wereldwijd uh, eh, geskatte van 25 miljoen plate verkoop. Nou ja, daar kan mens nou nie tel nie. 25 miljoen uh, is uh, te ver om te tel vir my. Op 21 mei 2001 het die World Music Awards die Venga Boys toegeken met die toekening van die beste verkope uh, dansgroep van die jaar. Nou ons het net nog geluister moest na Harry Belafonte met, uh, wat was het gewees, iets van Jamaican Farewell. Nou hier het ons nou die Venga Boys, maar ook met van Jamaica. En hulle sê, my Uncle John from Jamaica. Jamaica lekker luister, hier kom, die heilikie. Thank you. sy typies, typies van Jamaica is die amperse reggae stijl wat die beat vir ons gee. Uh, ek sê altyd die reggae stijl herken jy as jy uh, in jou geestes oog sien jy een perd loop maar hy loop mank dan weet jy, ah, dis reggae die so op die maat van die muziek, loop die perd en by elke derde tree wat hy geef, loops, dan knak hier een voorpoot en dan stap hy weer en dan knak die voorpoot, dit is reggae die, <laughs> om om makkeliker te beskryf, ne. Ok, en ons is nou terug in Suid-Afrika en sy is bekend as die pas aangeer van Suid-Afrikaanse muziek wereld in theater en ek praat van Karen Hougaard. Al van haar 18e jaar bedrijwig en het wel 13 albums vrygestel en het uh, heel wat enkelspelers, uh, dit is Solus, uh, eh, CD's, haar TV-verskynings is echter te veel om te noem, om te tel, buiten dit uh, is, is sy ook so, uh, is sy baie veelzijdig ook. Sy is een dichteres en uh, het twee bundels gepubliseerde digbundels en sy is ook bekend vir haar kunstvermoe met een hele aantal suksesvolle uitstellings. Nou, ja, hulle sê sy bly in uh, eh, VSA, uh, eh, sy sing vir ons, man, hierdie liekie het sy baas gevind in Karin Hougaard. Niemand sing om so sy nie, niemand anders kan om sing nie, net sy kan. En die liekie is gemaakt vir haar, en jylle weet waarvan ek praat, Swalkie sy is die enigste een wat om recht sing, so sy gesing moet word. Karin Hougaard, sy bring vir ons Swalkie. Brand. Ek wonder les die liefde ook hier langs my op die sand. Sieben kom en ritsel my gemoed Sieben sê a bitterpul sy buitenkant is soet Sy rede so oortuigend, lijn strak en licht gevat Dit spoel a val van twyfel soos a bitterpul make the floor wat sê julle daarvan? Jo, Karin Hougaard met die liekie Swalkie. Niemand kan hom so sing nie. Is jy al net vir haar geskryf, vir haar gemaakt en hoe die twee by mekaar uitgekom het, is net a, ja, meant for each other. Um, en ek weet nie hoeveel van julle het al opgeleid, wanneer sy op die verhoog gaan, is sy altijd kalvoet. Sy het nooit skoene in haar, uh, amper sy poote, sy het nooit skoene aan haar voete nie, en uh, dis hoe sy optree, en dit is sy daai. Right, wie gaan ons nou, oh, hierdie volgende ene, sy was op een stadium, het hulle haar gesê, sy is nie lekker in die topstories nie, uh, maar dit is ook maar net haar manier, en ek praat van Catherine, Catherine Bush, 30 juli 1958, sy is een Engelse muzikant, leekieskrijver, sangeres en plaatvervaardiger. Bush het in 1978 bekend geword toe sy 19 jaar oud was met haar debiet solo 7 en dit is Wuthering Heights. Kate Bush het die eerste vrouwelike kunstenaars geword om die Britse nummer 1 te behaal met een selfgeskrywe liekie wat sy dan ook somme nou vir ons hier gaan doen en ek praat natuurlijk van Wuthering Heights. Uh, net sy kan om ook sing en <laughs> ja, uh, en, en soos ek sê, die mense het op een stadium, as jy haar bewegings kyk op die video terwyl sy hierdie liekie sing, dan uh, lyk het of haar bykie van een skroef los is, maar uh, uh, ek, ek dink dis intelligentie wat haar so maak, dan raak sy bekend vir iets, en dit is dan Kate Bush, Wuthering Heights. Unieke liekie, baie uniek. I don't know why. windy moors we'd roll and fall in green. You Bush en sy het vir ons gebring Wuthering Heights en ja, ek sien Letty daar van Kempton, sy sê sy hou van hierdie Kate Bush, sy sê sy is een bykie weird, maar ach, want uh, dit is hoe mens een partij keer namaak as jy slim is, dan doen jy iets weirds, laat die mense uh, ach slaan op jou laat hulle uh, notitie neem van jou, en uh, dan is jy daarom bekend vir iets, en hou is dit van een bykie weird te wees, ne? Ok, die volgende liekie, ek weet hy was verban op een stadium, en die ou wat om sing is Ras Hamilton, geboor 19 januari 1932, en oorlede op 11 oktober 2008. Hy was een Engelse sanger en liekieskrijver, het die top 10 in die Verenigde Koninkrijk gehaad, gehaal met die liekie We Will Make Love maar in uh, Verenigde State was dit die B-kant van die solo uh, 7, Rainbow was die uh, eh, hoofdlikie, sy naam op die solo 7, uh, wat ook die top 10 gehaal het. Nou, ja, die rede hoekom hy verban is, jy weet net die, die uh, suggestiviteit van We Will Make Love en wat het behels, uh, het die preetse Engelse verband dan ook uh, gekry om te sê, oh, jy kan nie die ding voor kinders speel nie, en uh, hulle het hom afgehaal van die mark af. Oh yes, we will make love, is die liekie van Ras Hamilton, en hier kom hy. Uh, lekker catchy weisie, 1957, weis net hoe lang terug, ne? 1957, joh! When the moon takes the place of the sun in the sky, I call for my girlie. We'll go walking by to a place no one knows. That's how love goes. Now we all alone. We will make love. Oh yes, we will make love. we could wed, but we are too young. But one day I know wedding bells will be rung. For you and for me, we'll promise to be so faithful and true. I love you. Oh yes. getting late. Now we must part, but before I go, I will leave you my heart. So don't shed a tear, I'll always be near. I'll hold you so tight, and I'll kiss you goodnight. Oh yes, I'll kiss you goodnight. sky. We'll go on a journey, you and I, to a far distant land where our dreams were planned in the clouds up above is in 1957. Uh, toe was ek maar wat, 6 jaar oud, daar rond. Ai, shame. Arme bloedjie. Um, die Rolling Stones uh, is volgen op die draaitafel en uh, ja, ons is nader in die eindese kant toe. So, ek gaan nie meer aankondigings maak, ek gaan net sê, dit is die Rolling Stones wat volgende is en die liekie wat hulle vir ons gaan bring is As tears go by, jylle sal om herken sodra julle hom hoor. Hier kom hulle. It is the evening of the day I sit and watch the children play faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy falling on the ground. I sit and watch as tears go. Rolling Stones, is een eh, redelike uh, wat so mens sê, kalm ene van hulle af. Ek so sê, hulle het daar maar geleide uitgebring wat jou bang maak. Uh, maar daar ene is lekker rustig, lekker stil en uh, as days go by van die Rolling Stones, Mick Jagger in sy groot bek, ne? Ok, Tommy Oliver, hy sê, I wanna live uh, eh, jylle sal hom ook herken, so draai beginne speel, uh, hier is hulle. Ach, toch, waar gaan ek nou in? Do-do-do-di-da, hier, I wanna live, sê Tommy Oliver. I Wanna Live is wat hy daar vir ons gesing het. Nou ja, ons het daar gekom mense, dit is tyd. En uh, ek gaan uitspeel, well, laat ek eers sê, vanavond luister ons verder na hier op radio, eh, op Ramkat Radio, is uh, Rudolf, is hy aan die beurt en hy bring vir ons sy program op spoed, waar hy uh, lekker muziek en lekker gesels vir al uh, hy gesels baie en hy baie luisteraars wat inbel en uh, boodskappe stuur en uh, eh, versoeken vir hom stuur en uh, ja, hy saai alles uit en hy gaan gewoonlik tot so half nege, nege uurse kant uh, van ses hier af. Dit is Rudolf uh, Goosen. En dan op Ramkat Radio het ons om 7 uur DJ Doep. Dit is Christo Duplessis, wat uh, sy gooi milies doen. is een boeremuziekprogram en hy sê, dit laat jou voete jik. Jy moet nie stil sit nie, jy moet hulle laat beweeg. En uh, hy het een potgooi van die program, morgen middag 12 uur. Dan is die uh, heruitsending van die program wat hy opgeneem het, die boeremuziekprogram. En dit is juist, uh, oe, in die morgen ochend, uh, eh, om 9, 9 uur, ja, 9 uur tot 10 uur, is dit uh, Timothy, Timothy wat ook uh, sy Saterdag Jol program het, 9 tot 10. So, wees seker om daar ook in te skakel en saam te luister. Ek sê vir julle, dank julle julle geluister het, ek sê vir julle, julle moet een lekker naweek hee, ek sê vir julle, so baie dinge doen wat jy geniet en geniet wat jy doen. Ek sê vir julle, ek gaan nou baie sê, en ek sê vir julle, dat uh, die ou wat vir ons gaan uit, is het eindste, hierdie Chris Duplessis, wat ek nou net van gepraat het, die omroeper daar op uh, Radio Eendrag, hy doen die boeremuziek, hy doen maandag ook een versoekprogram, en dan, dink ek is donderdag aande, het hy ook een, een eh, treffersprogram, so, uh, maar hy gaan nou vir ons sing. Hy is ook, uh, noem het amper country, ja, ek dink hy is meer country. Die liekie wat hy vir ons bring is Kobus en Hanley sy liekie, en dit is Wil jy dans Carina, soos gesing dier Christo Duplessis. Ek sê jylle moet een lekker nawek hee, en uh, doen wat jy geniet, uh, geniet wat jy doen. Ek sê bye for now. O, dan, ek, ek wil ook net ek wil ook net noem dat uh, Henny, hy het nou ook opgekom en gesê, hy uh, hou ook van uh, uh, Kate Bush, uh, uh, Letty, sy dochter, het gesê, sy hou van haar, want sy is weird, toet uh, hy ook nou opgekom en gesê, dit is ook een van sy groot ginslinge van daar die uh, jare. Oké, okay. Eh, ek, uh, eh, in die mini my nie mou, ek sê tot ziens, hier gaan hy, en Christoplissie, wil jy dans, Karina? Karina? En die saal is lekker vol Almal draaien, almal zwaaien toe die vloer Maar die muisie na wie ek die heel lang loer Hoog laat nie dans nie Mag ek het in die muur Waarom is jy dan toch hier Waarom kijk jy sonder oppo na die deur Wacht jy dan vir een ander om te kom maar hy kom nie meer. Wil jy dans, Karina, gee net kans, Karina, alles is die moeite werd om te probeer, dis makkelijk om te leer, ek vraag jou weer een keer. Gee jou hand, Karina, net vanavond, Karina, alles is die moeite werd om te probeer Ek vraag jou vir een laaste keer Die hand is gauw voorbij en nog al die tijd sit sy Klein Magriekie met die hartseer in haar oor Maar het is as of sy dit bijna nie kan geloof Dat hy nie kom sy sê ja As ek haar een keer gaan vraag Hoor sy dalk besluit om kos huis toe te gaan Dis net toe sy wil opstaan om te loop Dat ek voor haar staan Wil jy dans, Carina Gee net kans, Carina Alles is die moeite werd om te probeer dat is makkelijk om te leer, ek vraag jou weer een keer. Geer jou hand, Karina, net vanavond, Karina. Alles is die moeite werd om te probeer, ek vraag jou vir een laatste keer. Wil jy dat moeite werd om te probeer Dis makkelijk om te leer Ek vraag jou weer een keer Gee jou hand Karina Net vanavond Karina Alles is die moeite werd om te probeer Ek vraag jou vir